Pakartoto įstatymo knyga 29 skyrius. Tai yra žodžiai sandoros, kurią viešpats įsakė Mozei padaryti su izraelitais Muabo žemėje, neskaitant sandoros padarytos Horebe. Mozė sušaukė izraelitus ir jiems tarė, Jūs matėte, ką viešpats padarė faraonui visiems jo tarnams ir Egipto žemiai, jūsų akivaizdoje. Didelius išbandymus, kuriuos matė jūsų akis, nepaprastus ženklus ir stebuklus. Tačiau viešpats jums nedavė iki šios dienos išminties, netvėrė nei akių, nei ausų. Aš vedžiojau jūs keturiasdešimt metų dikumoje nenusidėvėjo, jūsų drabužiai ir kojų apavas nesudilo. Jūs nevalgėte duonos, negerėte vyno, nei kito stipraus gėrimo, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats, jūsų dievas. Kai atėjote į šitą vietą, prieš jūs išėjo Hešbono karalius Sihonas ir Bašano karalius Ogas, Mes juos nugalėjome, užėmėme jų žemę ir davėme ją paveldėti Rubenui, Gadui ir pusiai Manaso giminės. Laikykite tad šitos sandoros žodžių ir juos vykdykite, kad jums visuomet gerai sektusi. Šiandien jūs visi stovite viešpaties, jūsų dievo akivaizdoje jūsų giminių vadai ir vyresnieji, visi Izraelio vyrai, vaikai, žmonos ir stovyklos ateiviai, kurie kerta malkas ir atneša vandens, kad taptumėte sandoros su viešpačiu, savo dievu ir jo priesaikos, kurią šiandien viešpats, tavo dievas, su tavimi daro dalininkais, kad jis galėtų įtvirtinti tave savo tauta ir būtų tavo dievas, kaip kalbėjo tau ir prisiekia tavo tevams, Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Ne tik su jumis darau šitą sandorą ir sutartį, bet su tais, kurie yra čia, viešpaties, savo dievo akivaizdoje, ir su tais, kurių čia šiandien nėra. Jūs žinote, kaip gyvenome Egipto žemėje, kaip keliavome per tautas. Jūs matėte jų bjauristes ir stabus, medinius, akmeninius, sidabrinius ir auksinius. Tegul tarp jūsų neatsiranda vyro, nei moters, nei šeimos, nei giminės, kurie nusisuktų nuo viešpaties, savo dievo, ir tarnautų svetimiems devams. Tegul nebūna tarp jūsų šaknies, auginančios tulžį ir metelę. Te ne vienas, išgirdęs šios priesikos žodžius, nelaimina savo širdyje, svarstydamas. Aš turėsiu ramybę, nors vaikštau pagal savo širdies įsivaizdavimus. Tai pražudytų ir pagirdyta ir ištroškusi Viešpats nesigailės tokio, bet jo pyktis ir pavydas užsidegs prieš tą žmogų ir visi prakeikimai surašyti šioje knygoje kris ant jo ir viešpats išnaikins jo vardą iš po dangaus. Viešpats atskirs jį pražučiai iš visų Izraelio giminių pagal visus prakeikimus surašytus šitoje įstatymo knygoje stebėsis būsimos kartos ir ateiviai, matydami šitos žemės kančias ir vargus, siustus jiems viešpaties. Visa žemė bus siera, druska ir ugnevietė. Nieko nebus, joje siejama, net žolė ten nebeauks. Bus sunaikinta lyg Sodoma ir Gomora, Adma ir Ceboimas, kuriuos viešpats sunaikino rūstaudamas. Visos tautos stebėsis, kodėl viešpats taip padarė šitam kraštui. Ką reiškia ta jo rūstybė? Žmonės atsakys, kadangi jie apleido viešpaties savo tėvų dievo sandorą, kurią jis sudarė su jais, kai išvedė juos iš Egipto žemės ir tarnavo kitiems devams, garbindami juos, nors tie nebuvo jiems skirti. Viešpaties rūstybė užsidegė prieš šitą kraštą ir jis užleido ant jo visus prakeikimus surašytus šitoje knygoje. Išrovė juos iš jų žemės užsirūstinės ir ištrėmė į svetimą kraštą, kaip yra šiandien. Kas paslėpta priklauso viešpačiui, mūsų Dievui, o kas apreikšta mums ir mūsų vaikams, kad per amžius vykdytume visus šito įstatymo žodžius.